بوك تو ستة وثلاثون المواصلات العامة القريبة Öffentlicher Nahverkehr Öffentlicher Nahverkehr أين موقف الباص الحافلة Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welcher Bus fährt ins Zentrum? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Welche Linie muss ich nehmen? Welche Linie muss ich nehmen? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Wo muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? بكم تذكرة السفر؟ Was kostet ein Fahrschein? Was kostet ein Fahrschein? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? ينبغي أن تنزل هنا. Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hier aussteigen. ينبغي أن تنزل من الخلف. Sie müssen hinten aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. Die nächste U-Bahn kommt in fünf Minuten. Die nächste U-Bahn kommt in fünf Minuten. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. Die nächste Straßenbahn kommt in zehn Minuten. Die nächste Straßenbahn kommt in zehn Minuten. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. متى يسافر آخر مترو؟ Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte U-Bahn? متى يسافر آخر ترام؟ Wann fährt die letzte Straßenbahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? متى يسافر آخر باص؟ Wann fährt der letzte Bus? Wann fährt der letzte Bus? هل معك تذكرة سفر؟ Haben Sie einen Fahrschein? Haben Sie einen Fahrschein? لا، لا يوجد معي. Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. إذا عليك أن تدفع غرامة. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.